babaye mwiriwe mwebwe mwese mananya gutega amatwi hadi isanganiro tubaha n'ikaze mu kiganiro gira icyo ushikirije ikiganiro twama tubaha akanya kugira ngo mushobore kugira icyo mushikirije ku makuru tuba twarabashikirije mu ndwi tuba turiko turasozera aho naho tuheza tukanabanza kubacira ku ncamake kuri amwe tuba twashoboye ku ku makuru amwe tuba twashoboye kugaruka ko ariko bidasigura ko mushobora kugira icyo mushikirije kuri ayo gusa mushobora kugira icyo mushikirije no kuya twashoboye kubibutsa ariko tuba twavuze muri nongwi mu buhinga bw’ibyuma uza kubafasha kugira ngo mushobore kwakura mushobore dushobore kuvugana ni François Akimana ikiganiro cyo kuri uno wa gatanu cagira icyo ushikirije kikaba kigiye kuremeshwa na jewe nyene Placide niyo mungere mu kanya tuje dutangura kubacira ku mayange amwe muyo twabashikirije amwe mu makuru twabashikirije uko imirongo yari ikibonekeza ku barondera amakarata ya karangamuntu imbere y'ibiro bya komine ya kanyosha ni mu ntara ya bujumbura abo banyagihugu bakaba bari bafise amakenga ko ikiringo cyo kwiyandikisha kugira ngo kwitabira amatora gishobora kurangira abatiyandikishije bakaba basaba ko ikiringo cyo kwiyandikisha cyokongerwa ariko umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yarishikiye muri iyo komine ya kanyosha akaba yamenyesheje abanyagihugu uko icyo kiringo kitazongerezwa reka n’umukino mu ntara ya rumonge kuri komine nyine ya rumonge hagushyika kuri uno wa kane hari hakibonekeza imirongo y'abantu wabo nabo bakaba bariko barondera amakarangamuntu muri abo hakaba harimwo n'abanyeshuri abo nabo bakavuga ko bariko barahomba ibyigwa abo banyagihugu barundanye kurondera ubwo burangamuntu ngo biyandikishe mu bazo kwitaba amatora yimirije mu rundi kuko ngo hari ibyo batarekuriwe gukora baterekanye ko biyandikishije batubujije gushika ku yaga tanganyika kugira ntiturangure imboga twebwe baratwangira ku ruzi tutafise ako gakaratasi gaze utararonka eh. ibyankenerwa maze ngo ntitwinjira tutabufise nayo samuel manirakiza ajerwe inyigisho kuri lise communale islamique mu rumonge we agasaba ko hokoreshwa amakarata y'ishure carte de leve mu gifaransa kugira ngo abanyeshuri ntibatakaze umwanya na rigya hamwe nko mu myaka ya kabiri y'inyuma ya shingiro uza waratakaye kubera ibitabo byabonetse biteba leopold niyonganji ajejwe umugwi sepi mu ntara ya rumonge avuga ko mu byo bafise bisabwa kugira ngo umuntu yiyandikishe ikarata y’ubunyeshuri itarimwo mu gihe hari abavuga ko babuze ubwo burangamuntu celestin nitanga musitanteri wa komine rumonge avuga ko buhari kandi bukwiye ikibazo bafise gusa ngo ni imashini nke zo kubwuzuza jean Pierre misago mu rumonge radiyo isanganiro urakeneye jean Pierre misago tubandanye namwe mu makuru twabashikirije ku munsi wa mbere hazindutse umukwa mu mabarabara amwe amwe muri komine ya gihanga mu ntara ya bubanza aho hari umugwi w'abantu wategera abahita ubabaza ko bafise agapapuro kerekana ko biyandikishije kugira ngo bazokwitabira amatora yimirije abatari bake bakaba baridogeye uwo mukwabo narya hari kuwa mbere bavuga ko hari hagisigaye akanya ko kwiyandikisha mu sitanteri wa komine ya Gihanga we akaba yamenyesheje ko uyo mukwabatawo yamenyeshejwe ngo kwiyandikisha kugira umuntu yitabe amatora ngo nta gahato kajamwo ivyo navyo bigasigurwa n'umuhinga mu vy'amatora donation niyo saba akavuga ko amategeko y'igihugu c'u Burundi atavuga ko umuntu ategereza kwiyandikisha ariko ngo hariho ibihugu bimwe bimwe gutora ari ngombwa ariko ngo ntibategeka abiyandikisha ni mu gihe mu Burundi ngo iryo tegeko ritarajaho ngo nta gahato koja mutumukurikire umuntu wasesanguye amategeko araba by'amatora mu Burundi mu Burundi umuntu kwiyandikisha kugira ngo uje mu matora abigira bishaka gushaka kwiwe ariyandikisha canke ntiyandikishe rero uravye ingingo zose ngene zigenda zirakurikirana nta na hamwe turavye n'ingingo zimwe zimwe bavuga ngo mesure d'application za seni yateza gushiraho nazo nyene zisanzwe zitekanijwe mugabo nta na kimwe kivuga ngo umuntu ategerezwa kwiyandikisha ni kugushaka muntu aha nagomba kumbure ntanga umuco ku bintu bimwe bimwe hariho ibihugu bimwe bimwe aho ugutora ari ngombwa ari ibwirizwa nka za Australia ububirigi Brezil Ubusuwisi ubufaransa naho nyene ntibavuga kwiyandikisha bavuga umunsi wo kugira ngo abantu bose bagende gutora muri icyo gihe baca batekanya yuko umuntu atagiye gutora aca ahanwa icyo gihe hateza kuba ari itegeko rihana umuntu asibye kugenda gutora kuko iwabo kwiyandikisha ntibiba kuko ku rutonde rw'abazotora bifatanye na eta sivile wowe ukivuka uca wandikwa hageze ku myaka yo gutora uca ujako ubwo nyene nta byo kwiyandikisha bibaho nko mu bufaransa bavuga bati ku munsi wo gutora umuntu yoromuka atagiye gutora azohanwa kandi yari ku rutonde umva biratandukanye kuyandikisha no gutora mugabo rero nk'aha mu burundi ko bavuga bati kwiyandikisha biratandukanye no gutora bateze kugira itegeko rihana ubutazo batiyandikishije n'irindi rizohana uzoramuka atagiye gutora tubandanye namwe mu makuru twabashikirije ngo ujejwe intwaro yo kugara amashuri canke akima umunyagihugu ivyangombwa ngo nuko aterekanya agapapuro ko yiyandikishije ngo azokwitabire amatora ngo yoba akoze amakosa ibyo nabyo byashyikirijwe n'umwunganizi w'umushyikiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu mu gihe hariho hariko hibonekeza abajejwe intwaro bakoresha uburyo ubu kugira ngo bategeke abanyagihugu kuja kwiyandikisha ngo bazotore uretse mu ntara ya karusi aho hibonekeje abantu bashinze amabariyeri ariko icyo kibazo kikaba caciye gitora umuti teranse na hiraja akaba yashikirije kuri uno wa kane ko ahanini igikorwa cyo kwandika abazo kwitaba amatora kiriko kigenda neza nayo ngo abantu barenga imiliyoni zine ngo nibo bamaze bari bamaze kuyiyandikisha gushika kuri uno wa kane mu gihugu cyose ibyo nabyo byashikirijwe n'umukuru w'umugwi ujeje gutegura amatora senikuru no wa gatanu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru Pierre Claver Ndayicariye akavuga ko icyo gikorwa cyo kwandika abazo kwitabira amatora yo kwemeza canke yo guhakana ibwirizwa shingiro cyo kimwe n'amatora yo mu na mirongo ibiri kitazokongerwa kizorangira kuri uno wa gatandatu Oba niyo nkuru umukuru w'umugwi ujejwe gutegura amatora aratomora ko ukwiyandikisha kuba zitabira itora ry'ibwirizwa nshingiro hamwe n'amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri bizarangira kuri uyu wa gatandatu isaha cumi n'imwe n'iminota mirongo itatu barabimenyeshwa urwandiko ruvuga ko bihagarara ejo ruhejeje gushyirwa ko umukono kandi tumenyeshe abandika bashaka kumviriza iki kiganiro ko kizira ko umuntu yashitse ku biro byo kwiyandikisha saa kumi n'imwe n'igice ari ku murongo asubira inyuma umuntu bishitse ko saa kumi n'imwe n'igice ari ku murongo akaba yaratonze abakozi bandika baramurindira ibintu biruko mu gihe hacibonekeza imirongo miremire y'abagitonze ku biro by'amazone cyangwa amakomine barindiriye uburangamuntu kuraba Pierre Claver ndayicariye yavuze ko ikosa atari ry'uwo mugwi wa Seni bayirondera akaranga muntu busha twugara murakoze ibitigiri by'abanyagihugu bazotora byitezwe barenga gato imiliyoni zine n'ibihumbi amajana ane abamaze kwiyandikisha nabo barenga gato imiliyoni zine n'ibihumbi ijana aha Pierre Claver ndayicariye akaba yamenyesheje ko ari ibitigiri byo gushika ku munsi wa gatatu w'iyindwi duteranije mu gihugu hagati ibyo bitigiri byose mpejeje kubashikiriza biduha uyu munsi ariko uyu munsi no kubishikiriza byabaye ejo gushyira ku mugoroba tubandanye n'amakuru amwe amwe twabashikirije mu bijanye n'ubutungane mwavyumviseho kuri uno wa gatano hariho hatanguzwa ishigwa mu ngiro ry'ikigongwe c'umukuru w'igihugu ku banyororo bafise ibyaha bitaremereye namaze gukwiza ica kane c'umunyororo ibirori vyo kugurura icese bikaba byabereye mu ibohero ry'abagabo ry'ingozi n'umushikiriza manza mukuru wa Repubulika yari intumwa y'ubushikiranganje bw'ubutungane abanyororo barenga amajana atanu bo mu mabohero y'abagabo n'abakenyezi y'ingozi bakaba baciye bari kugwa mu gihugu cyose abanyororo baba bababa ibihumbi bibiri akaba ari bo bategekanywa kurekugwa n'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu cyo ku wa mbere nzero uyu mwaka nayo umukuru mu bijyanye n'ubutunzi twarabashikirije ko umukuru w'igisagara cya bujumbura ahumuriza abadandaza abadandaza bose bahora bakorera mu isoko rya kinama n'ingaha mu gisagara cya bujumbura ko bategereza kuronswa ibibanza mu isoko rishasha Fredy Mbonimpa akaba yabishikirije kuri uno wa kane nyuma y'inama yagiranye n'abaserukira abo badandaza muri iyo soko ya kinama umukuru w'igisagara cya bujumbura akaba yamenyesheje abo badandaza ko bagiye gukosora utunenge twose twagiye turibonekeza mu itangwa ry'ibanza muri iyo soko mediatrice merusabe yarakurikiranye iyo nama z'abashoboye kwerekanwa kugira baronswe ibibanza abo rero twumvikanye yuko abatanditse makete bandikira umugwi ujejwe gusubiza abantu mu masoko bawandikira vuba na vuba ah, ibyo baronse nabyo babikorera ko kugira abo bantu taronkejwe ibibanza bashobore kubironsa ukabibutsa yuko abaronka ibibanza ari abahora muri iri soko rya kera ryasubiwemwo nibo bene isoko nibo ba mbere babironka yasubiwemo hategezwa kubona ikibanza amajana indwi na mirongo irindwi na bitatu ni ukuvuga rero ko ari ibibanza bishika hafi igihumbi n'amajana atatu abakomeza batari kuronka cyo gituma rero umugwi ugize inama n'abaserukira abandi batuye ku icyo kibazo bogabanya kugira abadandaji bose baronke mahirwe yo kuronka ibyo bibanza userukira abadandaza Mpawonimana Jean Claude yavuganye na radio Isanganiro akaba yashimye ko mukuru w'igisagara yishikiye ku rubuga akanahumuriza abadandaza umukuru w'igisagara cya Bujumbura akaba yashikirije ko iyo soko nshasha ya kinama cyo kimwe n'ayandi masoko yetse gusubirwamo mu gisagara cya Bujumbura atazorenga mu kwezi kwa kane bataratangura kuyakoreramwo mediatrice merusabe urakeneye mu bijanye n'imigenderanire bamwe mu barundi bagendera n'ababa mu gihugu ca Senegal baridoga ko igisata c'ubuserukizi bw'ico gihugu mu Burundi kibarihisha uh, visa kandi bemerewe kwinjira muri ico gihugu ku buntu bamwe mu baba idaka bakavuga ko bariha amadorari mirongo icenda mu Burundi ari ubusuma bagasaba ko inzego zibijejwe izo bikurikirana nayo igihugu ca Serbia ngo kigiye kuronswa ku buntu visa abarundi baja muri ico gihugu ivyo navyo bikaba byavuzwe n'umushikiranganje w'imigenderanire Alain Menyamitwe ni nyuma y'urugendo rwa mugenzi we wa Serbia yitwa Ivica Dasis yaramazemo imisi aha mu Burundi Alain Menyamitwe akavuga kandi ko hari n'ayandi masezerano bagiraniye n'ico gihugu turangiza amakuru amwe amwe twabashikirije muri ndwi mu bivugwa mu burimyi abarimyi ngo bagiye kuronswa vuba imfumbire y'ikizungu cyo kimwe nishwagara basabye ibyo nabyo bikaba byavuzwe n'umushyikiranganji w'uburimyi n'ubworozi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku munsi wa gatatu Deo Guide Rurema akaba yamenyesheje ko intara zimwe zimwe nka Kayanza Kirundo hamwe na Ngozi zimaze indwi zironkejwe iyo mfumbire akibutsa abarimyi ko ikiringo cyo kuriha amafaranga asigaye gitegekanije kuva ku igenekerezo rya cumi n'icyenda uku kwezi gushika kujya mirongo itatu ukwezi kwa gatatu kuri iyi saha turiko turavuga ifumbire iramaze gushikanwa mu ntara zitari nke z'igihugu aha tukavuga intara ya kayanza ngozi na kirundo aho imaze indwi ishize mu zindi ntara nka gitega karusi makamba rutana na cankuzo naho bariko barayishikana mu bushinguriro mu ntara zisigaye naho turabizeza ko ifumbire igiye kubashikira vuba kuko imaze gushika ikobero aho abajejwe kuyinjiza mu ntara bariko baratunganya ibisabwa n'amategeko kugira ngo bace bayishikana iyo ija tuboneyeho rero akaryo ko kumenyesha abarimyi ko ikiringo cyo kuriha amafaranga asigaye ku mifuko w’umwavu gitegekanijwe kuva ku igenekerezo rya cumi n'icyenda ruhuhuma gushika ku mirongo itatu ntwarante ibihumbi bibiri na cumi n'umunani abarishe bakazobwira ko baronswa ifumbire yabo nk'uko bisanzwe bimenyerewe n'ingingo ziboneka kugira ngo icyo gikorwa kigende neza zaramaze gufata ayo rero akaba ari amwe mu makuru twabashikirije muri nondwi ndwi turiko turarangiza tukabatumirira namwe rero kugira icyo mushikirije kuri ayo makuru cyo kimwe n'ayandi twabashikirije muri nondwi gusa allo allo allo allo allo ni igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo ine n'icyenda muri sitidiyo za hadisanganira ikiganiro n'igira icyo ushikirije aho tubaha akanya kubwira namwe mushobore kugira Ibrahim atumbereye yehe itangara yego muri ngota yego duga ku ijambo ni kuvuga aderesi eh, nari nabimenye yuko umuntu agombora umwanya ugahera nagiye kugombora asanga umwanya umeranye kugombora mushatse kuvuga ihiga Ibrahim uriha amahera muri ifoto niho nari narishe amahera y'umwaka yego kuvuga rero ubu kajya karesi ka borodire mhm. nakenera kugoca ngenda kugombora sinzi ko ngiye gutora ubukoci yego none ikibazo kiri hehe ga ibrahim ikibazo simenya yuko umuntu agiye ubu badoca bamuha burya bukoca agaca ariha amahera ya nyuma umushikiranganji w'uburimyi yaravuze ko mu kuriha amafaranga asigaye ari kuva ku igenekerezo rya cumi n'icyenda ruhumba kugeza ku rya mirongo itatu ntwarane eh, eh, urongeye ntabwo nibaza ko atakibazo kuko umushikiranganji yaramaze kubivuga none wari wamaze kuriha amahera ya mbere iya eh, mbere nari nayarishe nibaza ko kifise umwanya kuko mu kanya yatanze ngiraka uracarimo ngira wogenda ukarara murakoze cyane Ibrahim ngahitangara ingozi mugira ijoro ryiza halo halo halo igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itanu n'umwe ikiganiro n'igira icyo ushikirije kuri hadiyo isanganiro halo halo tuvugana nandi atumbereye sabwe yego mu gihugu maze kumva ko ibyo bintu n'ukuri ntibihagarare kubera ibyo biratetse agaciro uburundi wewe hari aho kiretse twebwe aho twavuze hari aho wewe umaze kubona aho mumaze kuza muradushyikiriza yego ukuri turi nk'abarundi twese rimwe birateye akoba kubera ibyo bikabyerekana yuko leta yobisise ubwoba yuko umugambi ifise allo aciye ava ku murongo François Kimana ari mu buhinga bw'ivyuma ntakatari karakora kugira ngo mushobore kwakura allo allo allo tuvugana nande atumbereye allo ndabumva tuvugana nande munwanyi ngira ego meje ndabumva munwanyi mutumbereye he uko karangamo no kupatira allo umunwanyi ntibuze izina ntiyanatubwiye n'ahatumbereye ariko yari karagaruka ku bijyanye na karangamunati abatari badufise ati byategereza kuba aba umuntu afise karangamuntu ati no gusamara ko muri cyumviro cyiwe nigeze allo tuvugana nande Bernard Karori ahehe Hanyuma tukagira iyi samiri z'isanganiro iravuga. Ariko ijwi ryayo riri hasi y'indi mirongo. Yego, mu buhinga bw’ibyuma bariko barabikurikirana Bernard kumbure mu minsi muzosubira kuyumva ko rikwa. Twasaba bakongera ijwi kuko iyo bashyize sabwe yego tuvugana nandi atumbereye ntibikunze umunywanyi kumbura arasubira yakure ku wundi murongo alo alo alo yego kaze mu kiganiro gira icyo ushikirije tuvugana nandi atumbereye he tuvugana n'andi hariho abafise eh. ikibazo c'udukarangamuntu umenga ntabwo twavuze ko batariko bariyandikisha ikibazo c'ikarangamuntu yego mu bisanzwe hakena amafishe niyo mbona ariko arakena n'ahandi ho abantu bagerageza kwiyandikisha mugari n'abandi batabibona aho iwanyu muri nyabikere hariho ababuze amafishe eh, amafishe niyo akenye cyane muga baragerageje kubarondera inkaratasi muga mwenda ndabona ko bariko baritaba ako kamo biraboneka ko abashitse ngaho bazo abasabye ubwo buranga muntu bose kugeza aho haciye agenda ariko yari karavuga ko mu bijanye no kuronka amakaranga muntu ati munyabikereho habuze imwe bita amafishi impapuro zo kugira ngo babandikire ubwo bukaranga muntu niko no bandike ko ikaranga muntu igihe isaha zibiri zirabura iminota ibiri alo iki kiganiro ntimucitiranye n'icyo kuwa mbere iki turavuga amakuru mukagira icyo muyashikirije kico nacyo naho iwanyu havugwa make murakoze yego me ni benshi eh. bashobora kuba kenshi bitiranya bino biganiro cyo kuwa mbere niho mugera mugerageza mukashikiza mwisanzuye ayavugwa ngaho iwanyu tutaba twashoboye kumenya ariko kwa gatanu naho mugaruka kuyo twe twashoboye kumenya mukagira namwe icyo muyashikirije ko icyiyumviro cy'iwanyu kuko murazi ko iradiyo idashikira bose ariko nawe mugasanga mushobora kugira icyo mushikirije ko halo halo tuvugana nanda ye acaca nko mu nyakabigana ahaciye yine mm-hmm. nabonye ko hariho abantu benshi bariko bararondera ubukaranga muntu nk'abanyeshure bataraburonka biboneka neza yuko umengo Eh, muri ibi bintu by'ibwirizwa shingiro muri aya matombe ngo ntibaza barimo kubera urabona ko bitazosubira kuba ibintu byandikwa yego ni bwirizwa shingiro n'amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri eh, eh, uca ubona ko bo bumengo sinzi bazi bumengo baratswe uburenganzira bwabo hmm. nicyo tuba twabona yuko umengo bukongereza mhm. naho mbona umengo nabonye bari bakweza amaguru hmm. ego byaba byiza barabye bakaba bakongera ko n'umunsi umwe kugira n’abaronke ubwo burenganzira eh, bwo gutora iryo bwirizwa shingiro kuko urazi ko eh, ibwizo ibwirizwa shingiro ariyo mushinga w'iterambere ry'igihugu ego ah, iminsi icumi ku bwawe yari yatanzwe n'umugujije gutunganya amatora seni uti ni ikiringo kidakwiye Eh, eh, iminsi icumi yari ikwiye ariko muga ugiye kuraba ingene bamwe bamwe bari babyifashemo bwa mbere hariho kubera hari abagiye baracuragiza bavuga ngo ngo nta byo kugira kwiyandikisha ariko urabona ko bagegetse babonye yuko imbere ari heza bivanye n'ibintu byo gutora ibwirizwa shingiro hmm. kandi urabona ko hariho n'abantu bamwe ariko barakwiragiza ibintu ngo ugiye gusaba ikintu mu biro kanaka ngo ngo ntuzokwironka udafise intuzeye akakata k'ibwirizwa shingiro nicyo gituma tubona ko hariho abantu bari barengegeje bariko bariko barivyukiranya baja kwiyandikisha ubwa nyuma aricyo hmm. gituma twosaba yuko bokoroherezwa n'abakaronka basi n'umunsi n'umwe hmm. kugira ngo baje kwiyandikisha nibyo mbona umengo vyo ari byiza cyane hmm. kandi nabonye bikaba uburenganzira bwo kuzoja mu matora bagatora canke bakitoza Ego ariko ujejwe urongoye umugwise we yavuga ati nta kiringo gikenewe ko nta ntibazosubira kongera kuti kubgawe yogira ikigongo. Eh kubganje yogira ikigongo karaba nkabona ko bikwiye ko abo batoronka uwo mwanya tabiturutse n'uburyo uraze ko ibintu byose ibikorwa n'uburyo bakabira aho babona ko bikwiye guhagarikira akaba ariho bahagarikira nivyo mbona mugabo ibyiza mbona umengo bobaha nk'umwanya nka mutoyi hanyuma bakiyandikisha ibintu bikabandanya bigira inzira urakoze munwanyi nimba atayindi nkuru ugaruka ko twashikirije oya niyo cyane nagomba kuvuga murakoze cyane murakoze mugira ijoro ryiza ngaho muri komine ntahangwa ni ngaha mu gisagara cya bujumbura iryo saha zibiri n'iminota ine ikiganiro nigira icyo ushikirije kuri hadi tubaha akanya kugira ngo mushobore kugira icyo mushikirije ku makuru twabashikirije muri studio uri kararemesha ikiganiro ni Placide niyo mwungere mu bihinga by'ibyuma ni François Kimana allo caye kuri mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu alo Ego kaze mu kiganiro gira icyo Ego nagira nagira mvuge ndi Jeremy Jeremy atumbereye he Ni ngaha haruguru mu gihoshe Ego Nagira mvuge icyo kintu cyo mu rumonge Ego yego murakoze cyane jeremy nimba atayindi nkuru mugarukako nta yindi mu mugira ijoro ryiza sawa namwe igihe cy'isaha z'ibiri n'iminota indwi ikiganiro n'igira icyo muri studio ni placide niyo mungere mu buhinga bw'ibyuma ni francois hakimana alo yego mwiriwe cyane sangwa ikaze ngira ni n'umufasoni wa mbere turonse ego agenda Ah. Eric we? Mwiriwe cyane. Aciye ava ku murongo Eric Munyabiraba ariko turacasigaranye iminota ishika nka mirongo ibiri kugira ngo mubandanye mugerageza kugira ngo namwe muterere ibyiyumviro byanyu murazi ko iradiyo ntishikira bose ariko eh, namwe aka n'akaryo keza kugira ngo namwe mushobore guterera. alo mwiriwe cyane eh, mwiriwe tuvugana nande yatumbereye zibiri n'iminota icumi ikiganiro nigire icyo ushikirije alo alo yego munywanyi tumenya akazina kanyu naho mutumbereye ibukira sazi yego tuvugana nande ariko mugerageze kuduza akajwe kugira naho batatu gutora we nkawe ubona bo ukongera ko nkingahe nkamwe urinze usaba kuko birashoboka ko ujejwe uh, umugujejwe uh, gutegura amatora ariko arakumviriza aho uwo musayiminsi ngaha umunywanyi aciye ava ku murongo yari ibukira sazi ntiyari yashimye kwivuga izina ariko mubandanye mutwakura kumbure mushobora kuvuga inkuru zitandukanye kugira icyo mushikirije ku nkuru zitandukanye twabashikirije atari iby'amatora mukanaca no hirya no hino ariko icyiyumviro cyose cyanyu turacakira igihe isaha zibiri n'iminota icumi n'ibiri alo tuvugana nande mudugize aka mudugije akajwi sabwe atawofataga uwundi mm-hmm. none hamwe kise ikiringo caheze batarayandikisha abanyeshuri bizoca bigenda gute ntibazo Mirasa agatelefone kaciye kamucikana ni ikibazo kumbure ari karabaza ati mbega ko bishika ugasanga hariho abo kiringo giheze batariyandikisha ati bizoca bigenda gute ariko aha twokwibutsa ko umwunganirizi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yavuze ko hamwe hogira uwo basaba uwo bima ivyo akeneye mu vyo akeneye mu nzego canke mu biro bitandukanye ati kubera aterekanye ko yiyandikishije ati babarengeje boba barenze amategeko ngira ngo meransi ikibazo cy'intiri bya gitomore alo umunwanyi ntabandanije ko murengera ngo tuinite tuciye duhera ariko yariko arabaza ati ibyo ari byo byose kubera iki batangira bagiye kurema isoko ngira ngo ntiyari bwarangijwe icyiyumviro cy'iwiwe halo halo halo munwanyi umunwanyi ariko akoresha bwa buhinga bugezweho bwa whatsapp halo amahoro yego tuvugana nande ariko turumva ko ubuhinga butari ko buramwubahiriza igihe cy'isaha imwe n'iminota icumi n'itanu alo nako isaha mwiriwe cyane mwiriwe tuvugana nandi atumbereye yewe ndi moyize mu ruke moyize yego muri rugazi muri rugazi ngaho muri bubanza yego yego duga ku makuru twashikirije moyize rero nagomba asabe abo muri sena mhm. barabe ko bokongera ko nk'ikiringo cy'iminsi ibiri umuntu mhm. mbere kugira ngo abanyeshuri batararonka uburangamuntu baburonye mhm. ama nabo babashe kwiyandikisha mm. kugira ngo by'ukuri amatora abandanye neza mm. kandi abavuga nabo cyarabo babandikwa ku gahato mhm. nitwe turi abacamanza bene igihugu mm. kubera turi byabona by'ibyo bintu dukwiye kwiyandikisha hano tugaheza tugaca urwo rubanza kuko hmm. ntitwege gusa tugeze guca urwo yego eh, urabona ko bugoye kubonga wewe aho uherereye byifashe gute mu bijyanye n'ubwo burarangamuntu oya aho mperereye yewe abenshi bari ko bariyandikisha neza hmm. ariko ndumviriza ikiganiro ndumva yuko bokongera yego yego ubwo bose bashobora kumererwa neza mm, urakoze cyane nimba atayi kandi ayandi makuru ugaruka ayandi makuru ni ubumengo yego byatwese isaha zibiri n'iminota icumi n'icyenda ikiganiro n'igira icyo ushikirije aho tubahakanye kugira ngo mugaruke ku makuru na cyane cyane tuba twarabashikirije muri nondwi tuba turimwo kugira namwe mugire icyo muterereye namwe icyiyumviro cyanyu gishobore gushika halo halo halo yego tuvugana nandi biravuga gusa ugaca usanga abayiga bagoza mm. rero kubera yuko abategetsi bakunze kuhana cyane cyane bakiruka cyane ku bantu batagiye kwiyandikisha mhm. bica bituma ibikaba bisubiriza kugira ku isura mugabo ntibibigire ku mutima hmm. bikazatuma rero kugure no gushaka kuhava kugabanuka mu mitsi yego rero icyo ntanura hmm. ni uko bubandanya kwigisha abanyagihugu Hmm. na neza ku bijyanye n'uwo mugambi utikiringo kuri wewe cyabaye gito aho uherereye emwe ikiringo nta ngorane hmm. eh, gusa ikibazo nicyo gikundu umwenga barazizwiho cyane yego hanyuma ikindi cyiyumviro yego isanganiro no ndi muri komine bugarama zone bugarama mu ntara ya rumonge yego ah, nagomba gushikiriza hari mm-hmm. ikiganiro gasongano na imvise caciye hakunsamiriza isanganiro ariko ngira si mu makuru umunwa oya yo cyari ikiganiro cyatangwa n'umudogo itari hano oya manzi urindire tubanze tugaruke kuri ano makuru ano makuru twashikirije guhera ku wa mbere gushika kuri uno munsi niyo turiko turagaruka ko ikiganiro ngira ngo muraza guhamagara inyuma ya y'iki kiganiro kirangiye iki iki nico kugaruka ku makuru oya baragaruka bace bakwita mu buhinga bw'ivyo ah. yego aha handi n'ikiganiro n'akanya twabahariye kugira ngo mugaruke ku makuru twamaze gushikiriza eh niko bica bibonekana ku eh ku Eh, kuko igaba niko aca bitahura uti rero mu gusoma uri kurasongorota ibyo genda gute uko byogenda bokongera ko nk'iminsi ibiri aho hantu numva abantu bakiri benshi barondera uburangamuntu ntibaburiremwo mm. babahe ingo cy'iminsi ibiri mhm. n'imiburiburi iminsi ibiri byoba byiza aho hantu bakiri benshi mhm. baronke burangamuntu nabo baronke uburenganzira bwo kwiyandikisha uti na rijya atarindi yandikwa rizosubiye na rijya atarindi yandikwa ririho gushyika muri bibiri na mirongo ibiri urumva ko ego kumbungire tuntu twinite duciye tumuherana ariko icyumviro ciwe cyari cyashitse allo mwiriwe mwiriwe cyane abahoro yego tuvugana nanda atumbereye yego nagomba ndabakeze kandi nshimira n'uwo muntu yafashe iyo ngingo mhm. hama barabe nandi amababero nyene muri iyo minsi nagiye mu mimba nabonye aho ibujumbura nabonye ari abanyororo benshi sinzi ko baba barabarekuye yego kandi nagomba ndababo abantu ndabakeze mugano nga ndabaha n'impanuro barabe ntibasubire mu byo bari bagiyemwo mhm. bari bamaranye iminsi nk'ibiri itatu ugasanga bagiye gufatirwa muri ayo makosa hmm. yene niwe urumva gushika muri bibiri na mirongo ibiri urumva abo bariko barasasuma nibo bazohagarira bazobwerekera hmm. uraba nyene bakazo bakaborohereza ko naje hari ahantu natembereye nabona abantu kubera karangamuntu vema benshi bataburonka bafise ibipapuro barisha amaboroderi nyene y'amahera hmm. bernard yari karuse harundi yatwakuye nyine ativuze izina yari munyabikere hariho oscar yatwakuye ari mu kanyosha hariho watwakiye ari watwakuye ari mwakiro hariho n'uwatwakuye kandi muri ativuze izina ngaho muri ntahangwa hariho jeremy yari mu gihosha hari uwatwakuye w'umwigeme yari mu rutovu hari uwitwa eric hari uwitwa gervais hariho uwatwakuye ari mu ibukirasaza ativuze izina hariho na merance icyiyumviro cyo kitasohotse ari mu kike hariho uwatwakuye ari buraza hariho umuyize mu rugazi tubashimire cyane hariho abatwakwiye bari ngahe bujumbura batibuza izina impinga kayove ibugarama bwa rumonga hamwe n'uwo turangirije ko ari muri meri ya bujumbura tubashimire rero mwebwe mwese mwagize icyo muterereye kumbure mu batashoboye kumvikana ni mu kindi gihe ku munsi wa gatanu nk'aho twahereye